бисмиллахи мейірімді жана борекер алла тағаланың ысымы бастаймын баштаймын күнімізге күнүбүзгө күндерді жаратқан тағдырымызға ұшыл күндерді жазған алла аллах тағалаға чексиз мактоолор жана аллахтын элчиси пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга біз мусулмандардын дуа саламдары болсын, урматтуу мусулман ағайындар эгер эсиңиздерде болсо өткөн жұма хұтпасында ислам дінімізде балдарды тарбия кылуу кандай тарбия кылууда аллах қандай кандай буйруктары пайгамбардын осуяттары жөнүндө қандай пайғамбар осияттар айтқан еле ошол жөнүндө токтолдук бирок балдарды тарбия кылуудан мурда тарбиянын эң негизгиси тарбия качан башталат дегенде ислам дининде үйлөнүүгө жана үйлөнгөндө кандай тандалыш керек ошол жөнүндө айтканбыз бүгүнкү жума хутбасында аллах табарака тааланын буйругу менен ошол теманы уланта турган болсок үйлөнүүдө эң негизги келечек өмүр жолдошту тандаган кезде анын ыймандуулугуна динине туткан динине карата тандалыш керек деді келек бирок дин дегенде кээ бир инсандарыбыз бир гана мечитке баргандыкты же болбосо орозо кезинде орозо кармап жүргөн адамдарды же болбосо оронуп кийингенине карап ушул динчил деп ойлошубуз мүмкүн бирок динибизде негизги динге таразылап бул кандай дин дин деген нерсе динди терең түшүнүп ислам дининин адеп ахлактары менен адептенген ислам дининин көрсөтмө жолу менен жүргөн инсандарды кандай білішіміз керек екенін әзіреті умар деген пайғамбардың орынбасары мұсылмандардың бір падышасы өткен пайғамбардың хазіреті умар деген сахабасы күндердің бірінде бір инсан арын жанына келіп екі урушкан адам басқа бір адамды алып келіп біздің ушул ішімізде күө болып бересің деп алып келген кезде әзіреті умар сен бұның ішіне күөлікке келіпсің бұл кісіні жақсы тааныйсыңбы дейді ал кезде мен білемін дейді білсең білген кезде ғана бұл кішіге куә болуың зарыл дейді ал кезде сен біле тұрған болсаң бұның қошнасы боласың бұл сен кірген шыққан мұның кірешесін үйіне қандай кіреше келіп жатады үйден эмне иштер шығып жатады ошоны білген сен бұл дегенде жоқ қошнасы емесмін бірақ бұл кішіні мен жақсы білем дейді ал кезде жоқ сен егер қошнасы болбосоң мұны жақсы білбейсің дейді же сен бұны менен сапарға шықтың беле дейді сапарға шыққанда негізгі әрбір жолдоштың инсандың қандай инсан екендігін жақсы жамандығын адамдар көбінше сапарда білінеді сен сапарға бірге шыққан білең бұның ішінде күбө болом деп жатасың дейді жоқ сапарға шыққан емеспін дейді анда азірети умар үчүнчү сұрауды берет эгер сен муну менен кошуна болбосоң сапарға бірге шыққан болбосоң сен муну менен қылып динар дирхам менен мамиле кылдың беле дейді динар деген ал кездегі алтын теңгелер дирхам болса күмүштөн болған ақшалар эле динар дирхам менен соода кылып мамиле кылып көргөнсүңбү мамиледе инсандын кандай ыймандуулугу билинет дейт ал киши айтат жок соодада муну менен мамиле да кылып көргөн эмесмин дейт анда сен буга эмне үчүн күбө болгону келдиң муну сен кайдан жакшы билем деп жатасың дейт дегенде ал айтат мен бул кишинин мечитке баргандыгын көрөм дейт азирети умар айтат сен мечитке барып мунун жыгылган тургандыгын көрүп муну жакшы инсан мен буга ишенемин деп күбөлүк бербегин дейт ал бұл сөзден шыға тұрған нәрсе бір адамды мешітке барғандығын же болбосо бір ғана шөгін көтеріп даарат алғандығын көріп бұл ыйыгы инсан екен ұшыл иманды екен динчил деп өкүм беришибиз туура эмес динчил инсан ал жанагы айтылғандай мамилелерде сапарға шыққан кезінде сода сатықта ұшындай мамилелерде билинет ошондуктан біз динине қарап танда деген кезде ошол жанагы жогоруда айтылган баардык нерселерди билишибиз керек бир гана мечитке баргандыгын же болбосо ажыга баргандыгын карап туруп тандабастан үйлөнүү деген нерсе биздин коомчулукка канчалык пайдасы бар үйлөнүү деген нерсе биринчиден коомчулукка пайдасы бул эң негизги болгон инсанияттын муунун келечек инсандын уругун сактап калуу үйлөнүү менен гана ыйык никелер менен гана биз бул инсанияттын келечек муунун сактап калабыз биринчиден экинчиден кала берсе үйлөнүү менен биздин насап насап деген ата бабалардың атын көтерген инсандар қалады егер ұйық неке болбостон ар кім туура келген жол менен сойқылық менен башка менен жүре турган болса ал келечек муундун атасы болбостон же ал менин атам ушул эле деген сыймыктанган бир эркектин бир кишинин атын да көтөрүп жүрө көтөрүп жүрө албайт ошондуктан кээде башкалардын алдында ал сумсайып калышы мүмкүн ошондуктан негизги үйлөнүүдөгү деген нерсе ыйык нике менен төрөлгөн жигит ар бирибиз өзүбүздүн ата бабаларыбыз менен урууларыбыз менен сыймыктанабыз го ошондуктан биз сыймыктануу үчүн негизги нерсе бул деген нерсе коомчулукка пайдасы үйлөнгөндө нике менен үйлөнүп келечекте ар бир муун бул дүйнөгө келген перзент да менин атам ал эде менин атам бул эде менин бабаларым бул деп уруум бул деп сыймыктанып жүрүүсү керек үйлөнүүдөгү эң негизги нерселер ошондой нике менен ыйык аллахтын бұйырған көрсөткөн жолу менен болса андан кийинки келген перзентке да ата эненин ал жигиттин да келечек атанын да анын мээри болот аллах таала ар бирибиздин ичибизге ошондой сүйүү деген бир сезимди берген эмне үчүн ата энелерге көңүл бура турган болсок кээде балдарга таң каласыз таң аткынча ыйласа ооруп жаткан кезде ата энелер өз мээрлери менен түнүн түн дебестен күнүн күн дебестен кыйналып баардык нерсеге чыдап ошондой тарбия кылышат егер аллах Таала ошондой сүйүү сезимин туйгусун бербесе биз балдарды тарбия кылуу оор кыйын нерсе курани каримди биз башынан акырына чейин парактап окуй турган болсок эч жерде аллах таала эй аталар балдарыңарды сүйгүлө балдарыңарды жакшы тарбия кылгыла деген буйруктар кескин айтылган болбосо да аллах таала биздин өзүбүздүн табиятыбызга балким биздин жүрөгүбүзгө негизи инсандын жаралышына балдарды сүйүү балдарды тарбия кылуу балдардың келечегі үшін жашаш деген ошондой сезімді аллах орнотуп қойған ошондуктан аллахтын бизге буйругу да керек емес бирок ошол эле кезде куранда көптөгөн жерде ата энеңе жакшылык кыл деп перзенттерге буйурганда аталарга перзентиңе жакшылык кыл деп көп буйурган эмес бирок тарбия кыл дозоктон сактап кал деген ошондуктан биз качан жанагындай аллах тааланын көрсөткөн жолу менен динибиздеги ыйык нике менен никелешип үйлөнгөндөн кийин гана ата эне келечек перзенттин келечегин түшүнөт эч бир дүйнөдө ата энедей мээримдүү ата энедей балдарын келечегин ойлогон бир зат болбойт рум сүрөсүнүн жыйырма биринчи аятында бизге кайрылып ушундай деген аузу биллахи минаш шейтанир ражим ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون садақаллахул азим бұл аяттың мәнісі уәмин аятихи аллахтың жалғыз құдіретті зат екендігіне дағы бір дәлелден ан халақа лакум мин анфусикум әзуажан сілердің өзүңөрдү жаратқан өзүңөрдүн нафсыңардан ай инсаният жынсыдан адамдардан силерге өз өмір жолдош жубайларыңарды аялдарды жаратты литаскуну илайха алар менен жыргап жашоо ва важаала бейнакум мавадда ва рахма жана еркек менен аялдын арасында мавадда деген нерсе бір біріне сүйүү өтө терең эң негізгі эң терең сүйүүдү арабча мавадда деп қояды албетте жаңы үйлөнгөн кезде әрбір бир жубай менен өзүнүн күйөө менен келиндин арасында эң терең сүйүүлөр болот эмнегедир алар беш жыл алты жыл өткеннен кийин баягы терең сүйүү курани каримде бул мавадда эң жогорку терең сүйүү деген нәрсе ал жоғалғандай болот бирок ал негизи жоголбойт аят ва рахма дейт андан кейін балки эненин да ал атанын да сүюі бір бірге болған сүйуі азайғандай болады негізінде азайбастан бәлкі алардың бір бірге болған сүйүүсү алардың арасында пайда болған перзенттерге пайда болады да ата да эне да перзентти терең сүйө баштайт да бирок андан кийин рахма бири бириге болгон боорукердүүлүк мээримдүүлүк басталады албетте егер, бір ер, эркек менен аялдын арасындагы ошондой бири бириге сый урмат бири бирини сүйгөндүгүнө терең көңүл бура турган болсо пикирин ой жүгүрткөн инсандарга кудайдын кудуреттүү зат экендигине далил дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы хадистин айткандай биз бир өзүбүздүн өмүр жолдошту тандаганда анын сырткы көрүнүшүнө алданбастан кээде кийимине алданбастан же тапкан машинесине же акчасына алданбастан балки анын кылган ишине анын ыймандуулугуна қандай ел үшін қызмат қылып жатады жері үшін ақ ниеттібі аның ниетіне қарашуыз керек пайғамбар бұл мәніде өзінің бір хадисінде янзуру деген бұл хадистің мәнісі әлбетте аллах тағала сілердің суретіңерге сұлулығыңарға қарамайды ошондой эле силердин келбетиңерге келишкен фигураларыңа карабайт балки аллах таала силердин кылган ишиңерге жана жүрөгүңөргө карайт дейт негизги нерсе инсанды біз бағалаған кезде же бір таразыға салып ислам менен таразылап көре, тұрған болсақ аның кийген киіміне келбе, келішкен келбетіне же болбосо анын тапқан акчасына емес анын қылған ішіне жана жүрегіндегі қандай ақ ниеттүүлүгүнө қарап тандашыбыз керек ақша деген нерсе, байлық деген нерсе, бұл келіп кетіп тұрған нәрсе ошондуктан биз качан анын кылган ишине ак ниеттүүлүгүнө иманына тандап турмуш кура турган болсок аял да эркек да эч качан өнүкпөс эч